Urtarriak bederatzi gaur ostirala da eta hau berri hon albistegia duzue, berriozar irratiaren albiste emankezuna, ze titularrerekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi, Fernando Barrena berriozarko bizilaguna urrengo egunetan epaitua izanen da. Urtarriaren amadian audientzia nazionalean hasiko da, hogeita mabost euskal herritarren aurkako epaiketa hogeita mabostak batasunako mai nazional berria sortzeko akusaziopean epaituak izango dira Fernando Barrena, jardun politikoa dela medio epaitua izango dela salatzeko, epaiketa astearekin batera konzentrazioa ditu da kulturgunearen parean atxaldeko zazpi territan barrena, bimila zazpian atxilotua izan zen eta urtebiz espetxean izan zen erregimen preventiboan. Dispertsioaren amaiera esigituko du Bilbon eginen den manifestazioak. Eta unetan hainbat berrio zartar bilduko dira larun batean atxaldeko boster dietan asiera emango zaio euskal preso politikoen dispertsuaren kontrako manifestazioari berrio zartarrak kotxez batzuk eta autobusez besteak bideratuko dira bilburuntz lehen autobusak guizzeko amarretan abiatuko da bigarrena aldiz atxaldeko iruetan autobusarako txartela kale berri tabernan salgai amar euroren truke bost eurotan aldi Aldiz, gazte, naiz langabetuentzat. Eta bestetik berriozar institutuko ikasleak 2000 garreneko ikas bidaiari begira jaialdia antolatu dute. De ereduko ikasleak izan dira igande honetarako jaialdia prestatu dutenak goizeko amaika aterdietatik aurrera polikiroldegiko pilotalekuan hainbat jarduera izanen dira hip hop break dance eta euskal dantzen erakustaldiaz aparte pilota partidu bat izango dute ikusgarri bertaratutakoek. Mari eskurre bat eta Mari eskurrena bibikoteak txafe eta Iban etxaueko osaturiko bikotea izango du aurkari pilotalekura sartzeko iru euro balio duten sarrerak eskuratu beharko ditugu xabi hauek pilotalekuan bertan guizeko amaiketatik aurrera eskuragai egungo direlarik tarragonara egingo duten ikas bidaia ordaintzeko erabiliko dira jaialdiaren irabaziak bete betean. gitarra klasiko eta elektrikoko irakasle izateko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia egina gitarra klasiko eta elektrikoko irakasle gisa berriozarko musika eskola naritzeko kontratazio zerrenda osatzeko dialdia egina du berriozarko udalak kontratazioa aldi baterakoa izanen da eta euskaraz jakitea beharrezko baldintzatzat jo dute deialdian neskaerak aurkezteko epea urtarrilaren 12 hogeita batera biak barne Guraso elkarteek baita hezkuntza zentroek ere diru laguntzak eska ditzakete jada. Diru laguntzen eskaera epea urtarrilaren 15 arte izanen da zabalik, hezkuntza arloko tokiko elkarteak gara izabiltzate beraz, hezkuntzaren esparruan egiten diren jarduerak sustatzeko laguntzak eskatzeko. Diru laguntza honekin 2015eko urtarrilaren batetik hauztuaren hogeita maikara egindako jarduerak lagundu podirá. Talde berriozartarrek egu berriko jai egunetaz gozatu eta gero kargara bueltatuko dira asteburu honetan garazi gauzako onela eta hoi bezala berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatu zirekiko dugu kirolen atala garazi konta eguzu. emakumen erregional taldea itaroa uartea e, eh, taldearen aurka lehiatuko da igante honetan eguerdiko amabia ketala ordenetan berriozarko zelaian bertan ikusgai izango ditugu emakumeak lehiatuko eta Mutilak aldiz beti kozkorren aurka dira kanpoan etxetik kanpo lekun berriko zelaian igandean ere minun hauek atxaldeko lauetan aldiz larumatean gazteak itaru hau arteren aurka hemen bertan etxean berriozarko zelaian eguerdiko ordu batetan kadete ataldekoak burla desen aurka burla dan ingo dute igandearekin atxaldeko zortzirak lardengutsita aldiz larun batean eta goizean goez goizeko bederatzi terditan kadeteak ube taldekoak ardoi taldearen aurka berriozarren. Horixe, bera futbolari dagokion partiden informazioa jarraian mendialdea kirol elkarteari dagozkion saskibaloi partiden informazioa luzatuko dugu zuretzan da, garazi mutilen senior taldekoak burladako mutilen aurka lehiatuko dira igande honetan goizeko amarrak eta laurdenetan burlatako polikiroldegian aldiz berriozarko polikiroldegian nesken senior taldekoak gazte berriak blanko taldea aurkari izango dutela hauek larun batean atxaldeko zazpirek eta amarretan mutilen kadete taldekoak aldiz atxeden hartuko dute asteburu honetan, baina kargara bai ordea bueltatuko direla nesken kadete taldekoak, aurkari gares kadete taldekoak izango dituztela, Leia berriozarren bertan ikusgai izango da, larun bat honetan guizeko amar Euraldiaz mintzatzeko unea du gorain serdio gaurko iragarpenak garazi zerua tarteka odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak herri mailako odeiekin eta goi odeiekin aldiz odeiak gutxitzen joango dira atxaldean zerua odei gutxirekin geratuz aizea aule eta aldakorra ibiliko da ego mendebaldekoa nagusituz tarte biziekin eta temperaturei onean orain bertan artekalekalean bost gradu ditugu beraz minimak gora egin dute eta maksimoetan aldaketa handirik ez da egongo beraz temperaturak gutxi igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berrio ozar irratiaren sintonian, FMko eunpuntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.